Allah će onome kome hoće dati i više. Allah je neizmjerno dobar i sve zna. One koji troše metke svoje na Allahu putu, a onda ono što potroše ne proprate prigovaranjem i uvredama, čeka nagrada gospodara njihova. Ničega se oni neće bojati i ni za čim oni neće tugovati. Lijepa riječ i izvinjenje vrijedniji su od milostinje koju prati vrijeđanje. Allah nije nijekom ovisan i blage. Istina, tako rečeno. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وتم التسليم على سيدنا محمد الصادق وعد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا عليم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وادخلنا برحمتك في عبادك الصالحين Zahvala pripada uzvišenom stvoritelju na svim njegovim blagodatima, a posebno na blagodati vjere. Molimo ga najvećim njegovim imenom da nas učvrsti na pravom putu i da slijedimo istinu. I molimo ga najvećim njegovim imenom da nas sačuva svih oblika zablude i da nas kloni tih zabluda i da nas učvrsti na pravom putu i učini od onih koji su čestiti robovi njegovi. Amin. Još jednom mi je čast da večeras mogu biti zajedno sa vama. I prvi ajet koji ću podijeliti sa vama je este billah kullu men alejha fan وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ Kaže uzvišeni gospodar u ovom kuranskom ajetu sve što je na zemlji je prolazno. Samo ostaje lice tvoga gospodara plemenit je i veličanstveni. Na samom početku kazao sam da zahvaljujemo uzvišenom stvoritelju što nam je dao da u svojim srcima imamo šehadet, da vjerujemo jednog stvoritelja i da slijedimo sunnet poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wasallam. To je najveća vrijednost koju možete da imate. Ako smatrate da neko drugi ima nešto bolje od toga, vjerujte da ste u zabludi. Čovjek koji u svome srcu nema ešhedu an la ilaha illallah wa ešhedu anna Muhammeda Rasulullah taj čovjek nema ništa. Kaže gospodar, sve što je na zemlji prolaznoj, u jednom trenutku sve biva poveteno. I staneš pred plemenitog gospodara svoga. Ono što će ti koristiti je ašhadu an la ilaha Muhammeda Rasulullah. I ono što bi na početku htio da osjećamo jedno zadovoljstvo što svi zajedno u srcima svojim izgovaramo Ešhedu an la ilaha illallah da svjedočimo da je samo jedan Allah i da je Muhammed njegov posljednji poslanik to je vrijednost zamislite kaže gospodar onaj koga gospodar uputi on je na pravom putu tebe je lično gospodar svakog od nas naše srce očistio da budemo u vjeri jednoga stvoritelja to je ponos, to je dika gospodar koji je sve stvorio galaksije, svemir zemlju, nebesa, sve održava. Jednog sićužnog čovjeka je nadahnuo da vjeruje njega. On je taj koji je to učinio. Kada se je poslanik sallallahu alejhi ve nekada rastužio, nekada bi nekoga pozovi u vjeru jednoga Boga, a imao bi negativan odgovor. A pa bi njegovo srce grudi, jeli, u, u grudima njegovim, njegovo tištilo ga je to. Gospodar mu je objavio Fezekir innama entemu zekir. Ti samo skrijeni paž, opomeni. Leste alejhim bi musaj. Nisi ti vlasnik srca njihovih. Ne određuješ ti ko će vjerovati ako neće. Ko će raditi dobra, dobra djela ako neće. To je da ukažeš na ono što je dobro. I ja se nadam ako Bog da, je ovaj, ovo večerašnje naše druženje da će biti dokaz na sudnjem danu za onu je li dokaz za nas, a ne protiv nas. Volio bih da dok dolazimo na ovakva i slična druženja da svaki puta pokušamo vidjeti šta je to što smo ponijeli sa tog mjesta i šta je to što će utjecati da promijenimo neku svoju osobinu ili je još više uljepšamo i dotjeramo. Da se ne bi desilo da slušamo i znamo, a da to ne ostavlja traga na srcima našim u ponašanjima našim. Elhamdulillah, ova hrana koju skupljamo je dokaz da mi nastojimo oplemeniti svoje osobine. Nastojimo oplemeniti naš osjećaj za davanje. Pa bila to kila riže, kila riže, ali ona ostavlja traga. I znajte da je vrijednost djela nije u kili riže, nego u tvojom mjetu. Možda će na sudnjem danu kad dođeš vidjeti tamo brdo koliko brdo Uhud ili koliko cijeli vratnik ili Sarajevo. Pa ćeš kazati odakle ovo? Pa će gospodar kazati naraslo. Naraslo. Ti si srcem dao kilu riže da svako zrno si imao ogromno, ogromnu vrijednost. Gospodar je taj koji daje vrijednost djelu naše je da, jeli, da se odgajamo u tom smislu. Kada sam na stranci pročitao da smo za dvije godine prikupljali po kilu rižu, po litar ulja, sakupili haman 12 tona. Faro pa, ima 12 tona. 12 tona, jedan mali džemat koji je satkar od mladih ljudi koji nemaju možda neki svoj stalni izvor finansiranja. 12 tona, to je bereket kontinuiteta. A zamislite kada bismo mogli mjeriti znanje koje se ovdje kaže, riječi koje se kažu o Resulullahu sallallahu alaihi Zamislite kada bismo to mogli mjeriti kilogramima ili tonama, koliko bismo mi tona na svojim plaćima nosili. Zato kažem, nastavimo da ono što čujemo koliko možemo u životima svojim primjenjujemo i svaki puta analizirajmo sebe šta je to što smo ponijeli, šta je to što ćemo nekome prenijeti, na drugoga prenijeti i što ćemo sami, sami usvojiti i nastaviti primijeniti. Poglavlja koja u ovo posljednje vrijeme kojima govori hadisi Resulullah sallallahu alaihi wasallam iz Buharine zvirke hadisa su poglavlja o čistoći. Bilo je abdostu pa evo sada od gusuna Neko bi mogao kazati, pa dobro nisu to baš neka posebna, bitna, nisu to neka, neke bitne teme o kojima bi trebali razgovarati. Zapamtite, osnov svakog bare je čistoća. Uzmite bilo koje fiksko djelo vidjet ćete da počinje od čistoće. Jer je to uvjet. Možeš klanjati cijeli dan ako nisi uzu atest. još ako se nisi okupao, a imao si obavezu, Džaba si klanio, šarijetski, gospodar ti možda to može primiti, to između tebe i njega. Ali šarijetski tvoj namaz je neispravan, makar cijeli dan klanjao. Ili možda ako na tvoje odjeći ima toliko čistoće koliko šarijetski nije dozvoljeno. Ti cijeli dan obavljaš namaz, nije ti ispravan, zar je, to nešto što je nevažno? svaka svakog ibareta je čistoća. Čak i ona u nijetima. Ako si dijelio sadaku, moraš imati iskren nijet, inače ti to dijelo nije ispravno čistoća i u fizička čistoća i naša duhovna čistoća. Zanimljivo je da uzvišeni gospodar kada govori u Kur'anu tamo o ovoj stvarnoj čistoći jeste luna kanel mahid pitaju te o pranju na kraju kaže inna Allaha yuhibbu tawabina wa yuhibbu mutatahirin zaista Allah voli one koji se čiste i koji se mnogo kaju Subhanallah, prije toga nije govorio o grijesima. Pa da je se neko pogriješio, pa ona gospodar kaže Allah voli oni koji se kalju nakon što pogriješi. Ne. Govorio je stvarno nečistoći, ali je spomenuo da voli oni koji se često kaju i oni koji se mnogo čisti. Znači imamo dvije vrste nečistoći. Nečistoća našega tijela i nečistoća naše duše i naše srca. I subhanallah gospoda nije kazao da voli Inna Allaha yuhibbu tawabine nije rekao taiba, onoga koji se halje, nego tawabin onoga koji to često čini. I čim osjetiš u jednom trenutku da si uprljao svoje srce nečim, uzmi abdest, odmah stakvrla, da očisti svoju dušu. ako si više zgriješio, onda gusul uzmi, ovaj duhovni. Uzmeš gusul, padneš na steđu i kaže gospodaru oprostim, ja sam pogriješio. Očistiš svoju dušu, onaj koji čisti svoju dušu, on će gospodaru doći čistoga srca i on je taj koji će uspjeti. Šta je kazao gospodar? Illa men bi kalbin selim. Ko će uspjeti? Onaj koji gospodaru dođe sa čistoga srca. A ko će doći onoga, onaj koji je čistio svoje srce, on će gospodaru doći. On će gospodaru doći čistoga srca. Kažu jedne prilike su upitali jednog profesora ovdje u madresi, ranije predavao, čak je predavao i nekim mojim starijim profesorima koji su u madresi, koji su u penziji sada. Kaže, jedan je od učenika pitao kako je moguće Kur'an je hak istina, on je svjetlo, on je nur. Poslanik sallallahu alejhi ve donio jedne metode koji su ljudi prihvatili. I opet ima ljudi koji su prihvatili vjerovanje, a ima ljudi koji nisu prihvatili koji odbijaju Kur'an, odbijaju poslanika sallallahu alaihi wasallam. Kako je to moguće? Ista nam srca gospodar dao isto tijelo, dao nam razum. Jedni prihvatili, a drugi nisu. Jedan zanimljiv odgovor je dao. Možda će zvučati košala, ali ima mudrosti. Kaže taj profesor, dosjetio se. Kaže, vidite sve nas obasjava jedno sunce. Kada sunce ugrije u ružu, ona miriši i svi joj se divimo. A kada, kada ugrije u nečistoću, ona još više smrdi. To jeste, onako kako mi pripremimo naše srce, kako pripremimo našu dušu, onda ćemo Kur'an, pouke, namaz doživljavati drugačije. I naša duša i naše srce će biti još više čisto. ona će još više mirišiti. Mi ćemo u tome uživati. Obavljaš namaz ne kao poteškoću, nego kao nešto u čemu uživaš. Osjećaš zadovoljstvo. I niko ne može kupiti ono zadovoljstvo koje vjernik može osjetiti. Ljubav koju sad ja osjećam prema vama i vi prema meni i mi međusobno. Zato što nosimo šaharet u srcima svojim. Je nešto što drugi osjetiti ne mogu. To samo može osjetiti vjernik. Svoje srce pripremili za to. Kada čovjek ne pripremi svoje srce, kada ga ne kada njegova duša bude uprljana, onečišćena, nije činio gusov, nije činio istikvar on kad čuje nešto, on, njemu, za njega je to samo informacija. Ne dodiruje nešto dušu. Pa bolan kad se spomeni ashab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, a kamoli poslanik sallallahu alaihi wasallam, još kad spomeneš da je on nešto rekao, ma to je da se uho pretvoriš, da čuješ kako da to osjećaš, da to osjećaš srcem svojim. Zašto postoje ljudi koji imaju tvrda srca, zato što su posvijetili svoj, svoje srce nečem drugo, a ne svome gospodaru. Subhanallah, kada gospodar govori o ovom čišćenju srca i teubi, on se toliko, kaže poslanik, ali selam obraduje našim, našoj teubi, našim pokajanju. Ti pogriješio, on te stvorio, ti prema njemu pogriješio, a kad se pokaješ, on se obraduje više nego čovjeku koji je u izgubio devu sa izgubio sve, njegov život je završio, više nema smisla. U pustinji čeka svoj smrt. I kaže, ponovo ugleda tu devu. Sve je ponovo vratio, vraćen je u život. Više od toga se obradi naš gospodar kada mi kažemo kada mi kažemo oprosti mi gospodar, kada učinimo tebu. Ja ću vas zamoliti da se malo primaknete kako ostali ne bi ovaj, vani ostali. Slobodno po ko je taj koji čisti temeljito svoje tijelo i koji temeljito čisti svoje srce. To je onaj koji je razumio i svoj dunjaluk i svoj ahiret. A kad razumijete dunjaluk kao nešto što je što prljavo, nešto što šteti vašem srcu i vašoj duši i vašem odnosu prema gospodaru, onda ćete nastati da se čistite ako je nečitoća, ostrani koliko možeš, čisti se, koristiš je, ali pošto te uprlja, ti se non stop od nje čistiš. A onaj koji spoznao ahiret, zna da tamo prljavštine nema. Ako hoćeš na ahiret, među onima koji su čisti, onda moraš spreman čist doći na to mjesto. U jednom kuranskom ajetu kaže Allah Đelešanuhu opisuje jednu skupinu ljudi. A kada gospodar nešto govori, onda nama navodi to kao primjer. Kaže, zahiran min al Hayati, dunya wa huma ahirati hum Kaže, ima ljudi koji znaju samo spoljašnu stranu dunjalka, a oni zanemaruju ahiret. što oni ne čiste svoje srce, ne pripremaju svoje srce za trenutak kada će susresti gospodara svog. I što je najgore? Ima ljudi koji se trude, oni klanjaju, oni čak i poste, oni možda i Kur'an uče, ali ni taj namaz, ni taj post, ni taj Kur'an ne doprije do srca njihovih. Oni ga shvataju samo kao dunjaluk. Računaju broj rekiata. to nije matematika. Dva rekiata su možda nekada vrijedna u stotinu hiljada rekiata. Pa zar nije gospodar objavio Ibrahim a.s. kada je klanjao hiljadu rekiata pored Kabe? O Ibrahime, zalogaj koji staviš u usta siromaha, odnosno usta onoga koji je gladan, je gospodara draži od, od tog ibadeta. Gospodar je taj koji daje vrijednost. Zato nastojimo svoje srce pripremiti pripremite za gospodara našeg. Volal ahiratu hajru leke minel ula, kaže gospodar, gospodar, naš ahiret je vama bolji od, od dunjaluka. Kada sam htio da obrazložim ovu čistoću srca i duše, kako rekao da vidim šta je to dunjaluk, a u dunjaluk najbolje poznaje onaj koji ga je stvorio gospodar. On je o njemu kazao وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا حَيَاتِ دُنْيَا Navedi ti njima, kaže gospodar, primjer dunjaluka ili života na dunjalku. Kama in anzalnahu minas samai فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا kaže navede im primjer da je život na ovom svijetu kao bilje koje mi poslije natapamo vodom s nebesa, s nebesa je spuštamo ono ipak postane suho vjetrovi ga raznesu, a doista Allah sve može. Zašto je ovaj dunjaluki život uzvišeni gospodar uporedio sa vodom i vilje. Ja ću probat nekoliko smjernica, a nadam se da će ostaviti, da će ostaviti pouku. Prvo je, voda je ta koja mijenja stanja. Imate je sad u tečnom, sad u čvrstom stanju. I ona je u stalnom kretanju. Dunjalk je uvijek u kretanju. Sad si mlad, kasnije si u srednjim godinama, onda si ostaju. Sad si bolestan, sad si zdrav. Sad si bogat, sad si romašan ili bogat pa siromašan. Halovi na dunjalku se mijenjaju onako kako se mijenja voda. Voda je ta, primjer drugi, koja brzo nestane. Ispari se, staviš je na vatru, ona se ispari i nema. Tako isto dunjalk i ne vrijedi svoj život veza za ono što brzo nestane. Kalu kem lebist. Kad su one u suri kehf, kad su u pećinu one stotinu godina su bili u pećini pa ih pitaju kada ih je gospodar oživio kem lebisnu koliko ste ostali kalu lebisna jeumen eu ba'da jeum ostali smo jedan dan ili bar dio dana mi u životu živimo koliko 60-70 godina prosječno oni su živjeli 100 godina koliko je to dan ili dio dana ne vrijedi dio dana par trenutaka svoje srce tome posveti na svom onom što je vječno da nam da vrijedi nam da nam život traje stotinu hiljada godina ako to uporedite sa nešćem što je vječno, opet je to malo, ne može se uporediti. Jer vječnost i ono što je ograničeno se nikako porediti ne može. I ne vrijedi svoje srce vezati za ono što, što malo vrijedi i za ono što kratko traje. I ono što je specifična vode, kogod je ušao u vodu, on se je stopio. Ako si ušao u dunjalu, moraš imati iskušenja. Morate taj dunaluk ostaviti nekoga traga na tebe ali gospodar je svakom iskušenju vjernicima jeli, olakšao, da je rješenje, pa je gospodar kazao me yetteqillaha yec'al mahređa Onaj koji bude gospodara svoga svjestan, on će mu izlaz iz svake situacije naći. Mi u Dunjalku imamo probleme i iskušenja. U tim problemima i iskušenjima mi se približavamo stvoritelju našim. Ako savladaš prepreku koju ti je gospodar postavio, Kaže gospodar, ovo je od tebe iskušenje. Pa osaburiš, gospodar ti podiži tvoj nivo. Osjećaš veće zadovoljstvo. Veće je zadovoljstvo u svoga imara još jedna karakteristika vode. Ako jednu biljku zaljevaš malo, ona će rasti normalno. Ako previše vode staviš, ona će istruhnuti, uginući. Ako dunjalog previše vežeš za svoje srce, on će ti ga uništiti. A ne možeš bez njega, ako ga ostaviš, on će te usmrtiti. Nego kao koristiš ga onoliko koliko dovoljno. Zato je gospodar kazao وَلَا تَنْسَ نَسِيبَكَ مِنَ Ne Nemoj zaboraviti svoj udio koji imaš u dunjalku. Ja molim gospodara, jeli da nastavimo svoje srce i svoju dušu očistiti, onako kako čistimo svoja tijela za obavljanje namaza, bilo abdestom i bilo ili gusulom. Prije nego što pročitamo hadis, večerašnji hadis iz Buharine zbirke hadisa, zamolit ću vas kao što je to običaj da proučimo dovu ili fatihu imamu Buhari. Fatih. Večeras je 276. hadis iz Buharine zbirke hadisa i poglavlje stresanje vode s ruku nakon poslije kupanja zbog polnog snošaja. Kaže se u hadisu Hadesana Abdanu kale Ahberana Ebu Hamze kaže pričao nam je Abdan od koga obavijestio Ebu Hamza Kale miatul E'ameš koji je čuo od an Salim od Salima ibn Ebi Đada an Kureyb an Ibn Abbas od Kureyba od Ibn Abbasa, kale, kalet Mejmunetu, da je rekao Ibn Abbas, jeli, da je njemu rekla Mejmuna, supruga Resulullaha sallallahu alaihi wasallam. I ovdje bi odmah htio da kažem, da primijetimo koliko su supruge Resulullaha sallallahu alaihi wasallam nama prenijele znanja u poslaniku alaihi Jedine su one znale intimu Resulullaha sallallahu alaihi wasallam kako se je čistio. I vidjeli smo malo prije koliko znači ako insan ne zna čistoću. A da nam to supruge Resulullah sallallahu alaihi wasallam nisu prenijeli, kako bi to znali? I vidjet ćete kakve detalje su zapažale, pa je Imam Buharija već u naslavu ovdje spomenu. Kaže Memuna je rekla Vada'tu li nebiji sallallahu alaihi wasallam guslen. Kaže da je postavila poslaniku sallallahu alaihi wasallam vodu da se okuba i seubin pa sam mu kaže, dodala, jeli, zastrla ga jednom odjećom, Fasabbe ala jedeihi fagasalehuma. Polio je ruke i oprao ih. Thumma sabbe bijeminihi ala šemalihi. Pa je kaže on pokvasio svoju, svojom desnicom ljevicu. Fagasale farđehu. Oprao je svoj ud. Fadarabe bijedihi eruda I kaže udario rukama po zemlji. Femesahaha i učinio mes, potrao ih je. Thumme gaseleha, zatim ih je oprao Femedmeda westenšeka i zaprao je svoje usta i svoj nos u وغسل وجهه ajhi i kaže opravo je svoje lice, svoje podlaktice ثم ala على fa فأفاد ala جسده zatim je kaže posuo po svojoj glavi i posuo svoje, jeli oprao svoje cijelo tijelo. Thumma tanaha fa ghasala qadamayhi. Zatim se kaže pomjerio pa je oprao svoje noge. Fanawalathu fanawaltuhu. Thawban kaže ja sam mu dodjela odeću. Felem je, je huzha, felem je huzhu. I nije, kaže, on uzeo tu odeću, fentaleka, wa huva fudu bijedejih kaže on je okrenuo se i kaže otresajući rukama. U samom poglavu imam Buharija nam je ovdje naveo stresanje vodu vode sa ruku. Znači šta je Resulullah sallallahu ve sellem je bio u stanju u kojem se je trebao okupati. Okupao se onim redoslijedom kojim smo i ranije spominjali. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je očistio svoje ruke od zemlju i potrao je. I to vidimo koliko je zemlja čista. Vi znate da je jedna od počasti umetu Muhameda sallallahu alejhi ve sellem da je učinio zemlju čistom. Pa kaže poslanik alejhi selam: "Fa ayyuma rajulun min ummati adrakathu salati falyusall." Gdje god se nađe čovjek iz moga umeta da klanja neka klanja. A raniji narodi su morali klanjati u svojim bogoboljama. Šta mislite da nam je uzvišeni gospodar propisao da mora klanjati samo u džami? Kolika bi to poteškoća bila umetu Muhammeda sallallahu Jedna od počasti našem umetu je da nam je gospodar učinio zemlju čistom gdje god insana se nađe može namaz da i nema za to ispriku. Poslanik alaihi selam čisti svoje ruke onim čime ima. Čisti svoje ruke zemljom, a zatim je sapravo. Nakon što mu je njegova Hanuma, Hazreti Mejmuna radijallahu anha dodala odjeću. Resula se okrenuo stresajući svoje ruke. Zašto? Zato što je tom priliku mogao dotaći one predmete koji su bili nečisti. Pa bi time svojim rukama nanio odjeću, uzeo odjeću na koju bi prenio svoju nečistoću. Koliko je Resula sallallahu alaihi pazio da njegova odjeća bude čista i da čist fizički stane pred gospodara svoga. Drugi hadis resulullaha sallallahu ve sellem koji govori o istoj, o istoj temi, odnosno onome koji počine babu men beda bi šikil rasihil ejmeni fil gusli. Onaj koji počinje sa desnom stranom da poljeva, da poljeva svoju glavu. Kaže se u hadisu Haddethana khalad ibn Jahja. Pričao nam je khalad ibn Jahja, kala haddethana Ibrahim ibn Nafja, od Ibrahima ibn nafija, anil Hasan ibn Muslim od Hasana ibn Muslima an Safijeti bint Šejbe od Safije bint Šejbe an Aishate od Aiše ponove supruga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Aisha radijallahu anha Kalet kunna iza asabet ihdana dženabeten kada bi neku od nas zadesilo stanje dženabeta nečistoći je bijedeiha selasen kaže uzeli bi fauka resi, posuli bi se tri puta po svojoj glavi. Thumma ta'hudu bi jediha ala šikkiha, ala I kaže, zatim bi uzeli svojom ljevicom i posuli svoju desnu glavu wa bi jedihel uhra ala šikkihel ejser. I uzeli bi svoju jeli, desnu ruku pa bi onda posuli po glavi, po lijevoj glavi, po lijevoj strani, po lijevoj strani glavi. Ovdje vidimo iz ovog hadisa da se prednost inače kod muslimana daje desnoj strani. Recimo da smo mi vjernici koji očekujemo da nam gospodar da knjigu u desnu ruku, a to je knjiga dobrih dijela. Femen utije kitabehu fe ulaika jakle une kitabe. Onima kojima knjiga bude data u desnu stranu, on će knjigu svoju knjigu, svoju knjigu čitati. Iz Ono što bih na kraju htio kazati je vezano za ovo sakupljanje koje je tabački mesčit sakuplja vezano za muhađire koje imamo iz Sirije. I znate da gospodar kaže وَسَابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُحَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُ عَنْهُ Kaže da je Allah zadovoljan prvim muslimanima, muhađirima i ensarijama i svima koji ih slijede dobra djela činjeći Subhanallah, ovi ljudi su muhađiri. A u drugom kuranskom majtu kaže gospodar Ja juhalladina amenu kunu ansar Allah. Ovi koji vjerujete. Budite Allahovi ansari, Allahovi pomagači. A znate da gospodaru pomoć ne treba. On je uzvišen, njemu pomoć ne treba nego se odnosi na pomaganje njegove vjere, pomaganje ljudima koji su u njegovoj vjeri. I šta misliš na sudnjem danu kada dođeš i budeš od onih koje je gospodar odabrao da budu ensarije, a nisu bili među onim ensarijama koji su, koji su prihvatili muhađe kada su došli iz Mekke u Medinu. Ja molim gospodara, s obzirom da sam obaviješten da su ostala jedan mali dio sestava i ovo je večeras posljednje sakupljanje koje je vezano za onu braću baću Sirice koji su mi preuzeli na sebe koje je malet da im dostavimo određena sredstva da, se oni počasti. Ja molim gospodara da nam to primi i ako bude da budemo od onih za koje je Resulullah sallallahu alaihi wasallam kazao sebeka dirhemun mi'ete elfi dirhem pretekao je jedan dirhem stotinu hiljada dirhema vrijedno zapamte djela određuje gospodar kako Allahu poslaniće jedan dirhem može stotinu hiljada? Kaže čovjek je imao stotinu hiljada pa je dao jedan mali dio, a čovjek je imao dva pa je dao jedan. Molim gospodara da mi čistimo svoj metak davajući sadaku da nas sačuva i učini od onih koji će čistiti svoje tijelo i svoju dušu. Amin. Wa ma arsalnaka illa lil alamin. آمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق وعلى الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم ربنا تقبل منا كما قبلت من عبادك الصالحين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم إنا نسألك تقى والهدى والعفاف والغنى برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا واغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا آتنا ما وعدتنا على رسولك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولأساتذنا والذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم تقبل منا كما قبلت من عبادك الصالحين تقبل منا كما تقبلت من عبادك المخلصين يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين الفاتحة